Urte bat iraunen dute negoziaketek metalgintzako sindikatu eta frantzes enpresetako nagusien artean UIMM edo metalgintzako nagusien helburua besteak beste langilean kalifikazio taula bermoldatzea da. Orain arte langilean ikasketa maila eta esperentziaren arabera salkatuak ziren lantzari taulan. Egoera hori aldatzeko asmoa du industria eta metalgintzako lanbidean batzordeak Frederik Kanton CGT Metal Gintzako sindikatuaren arduraduna da eta entzuten dugu. Et aujourd'hui, on voit que dans cette grille de classification, l'UMM veut revenir dessus, très concrètement, et en fait, elle veut revenir à ce qu'on appelle maintenant le paiement au poste, et ça veut dire que elles ne veulent plus tenir compte de l'expérience professionnelle ni des diplômes des salariés. Orokorkiago, CGTek salatzen duena da, enplegatzaileek beren enpresetan barne negoziaketa individualak egiteko asmoa dutela, sindikatak metalgintzako langile guzti guztientzat salkapen berdina eta bakarra nahi luke konkurentzia ez da dintxortu Frederik Kanton c'est qu'on parle beaucoup de concurrence et de mise en compétition des entreprises. aujourd'hui, on parle beaucoup des entreprises étrangères. Euh, je donne l'exemple, les salariés ou les entreprises espagnoles. Enpresen arteko leia euh, aipatzen dugunean, atzerria aipatzen da, eranez Espainian adibidez merkeago direla, baina gauza da, hola segituz, debate hori hemen ukanen dugula. Baionan, bi enpresa, sozial mailan, izan lantxari eta landen begira, leian emaiten alko dira. elles pourront se mettre d'un point de vue social en compétition sur les salaires, sur le temps de travail, sur les acquis sociaux, et de notre point de vue, c'est une, grosse erreur.